Tiaqueta mangangá. Te afasta pra lá, boi vai nojento. Ei, boi! Ei, boi! hey hey hey hey boi! Cuidado, ele pode estar tá do seu lado. Cuidado, ele pode estar tá do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. corno, mas é meu amigão. Ele é, ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse meu menino que só come uma buceta. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi. Jaqueta mangangá. Te afasta pra lá, boi, vai nojinho. Ei, boi! Ei, boi! Cuidado, ele pode estar tá do seu lado. Cuidado, ele pode estar tá do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão. Ele é, ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega esse menino que só come uma buceta porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi.